Labrīt, rādījumā arī Latvija klausītāji ir 9 un 4 minūtes pirmdienā 6. Eh, decembrī ar TV ēterā priesteris Pēteris Skudra un laiks eh, šīs dienas eh, katehēzei, kā tas ir ierasts mums darbdienās, rādījumā arī ēterā. Ceru, ka esi labi aizvadījis savu nedēļas nogali, esi labi atpūties un šodien atkal vari uzsākt jaunu nedēļu ar jaunu sparu. Šajā dienā es piedāvāju katehēzē ieklausīties nevis šīs dienas lasījumos, kā mēs to darījām līdz šim, bet vairāk tad uh, Eh, ieklausīties eh, pavesta vēstījumā, ko viņš eh, sacīja um, ki, savā ceļojumā Kiprā. Pāvests Francisks ceturtdien uzsāka apustulisku vizīti jau 35. sava pontifikāta laikā uz Kipru un Grieķiju. Viņš pirmo apmeklēja šo vidusjūras salu, kura nav liela, tā ir daudz mazāka par Latviju. Tajā pavests pavadīja divas dienas, pēc tam viņš tad sestdien, svētdien ir bijis Grieķijā. Ja nemaldos, viņš savu vizīti noslēdz šodien Grieķijā. Tad rīt mēs varēsim pārdomāt pavesta Franciska vēsti šajā valstī, bet es aicinu ieklausīties kādās atziņās, ko pavests ir sacījis Eh, Kipras iedzīvotājiem, un nu, īstenībā arī Kiprā viņš ir uzrunājis visus Eiropas iedzīvotājus līdz ar to tevi un eh, mani klausītāji. Tad, eh, ja gadījumā tev nav izdevies dzirdēt Vatikāna radio sagatavotās ziņas, kas šeit ēterā mums skan, kur Eh, radio, eh, Vatikāna radio eh, komanda, tad mums sniedz vienmēr tādu pārskatu par to, kas notiek baznīcā, tad var apmeklēt, jā, Vatikāna radio mājaslapu un lasīt šos rakstus, lasīt pāvestu uzrunas, kuras ir iedvesmojošas. Daudz pāvests ir pievērsis uzmanību tieši Kipras senajām saknēm, gan uh, kultūras, gan evaņģēlija. Viņš runā, ka uh, Kipra ir uh, svētās zemes atvase kontinentā, ka tā bija viena no pirmajām zemēm, uz kuru devās apustuļi, kur saņēma labo vēsti, tajā sludināja Barnaba, tās vēsture ir arī saistīta ar apustuli Pāvilu, tad redzam, ka jau pirmie Mm, pirmie kristieši ir eh, drīz pēc eh, Jēzus eh, nāves un augšām celšanās devušies sludināt uz šo salu. Tad pāvests ir daudz pievērsis uzmanību arī brālībai, uz ko norāda šīs salas vēsture, arī visa Eiropas kontinenta vēsture ir saistīta ar šo salu kā tādu, var teikt, civilizācijas šūpuli. Un, jā, šogad pavestam Franciskam tā ir otrā apustuliskā vizīte, atceramies, pirmā bija Irākā, šī gada sākumā, tad šī ir otrā vizīte. Tā kā es domāju, ir vērts ieklausīties tajā vēstījumā, ko pavests ir sacījis Kipras iedzīvotājiem, tas var būt arī noderīgs mums. Es jā, pieļauju klausītāji, ka arī tev varbūt ir sanācis vismaz dzirdēt kaut ko par šo vizīti vai lasīt kādu rakstu, tad droši vari padalīties ar to informāciju, ko tu esi dzirdējis, kas tevi ir uzrunājis, un ja gadījumā neko tu nezini par šo vizīti, tad um, vari joprojām iesaistīties katehēzē, daloties ar to, kā tu uh, pavadi savu adventu un kā Dievs uz tevi runā adventa laikā caur uh, lasījumiem, ko tu dzirdi svētajos rakstos, uh, liturģijā, caur adventa kalendāru, kas skan mums šeit Radio Marija ēterā, un tie, kas vēlaties, varat saņemt arī savos ēpastos, varat pieteikties, tad rakstot uz info.rml.lv. Tālūk, un ja gadījumā tad no tā, ko mēs runājam šeit, eh, ko sacīja pāvests, eh, tad kaut kas tevi uzrunā, droši arī vari iesaistīties, zvanot, rakstot un sakot, ka, hei, tā ir kāda interesanta doma, ko mums ir vērts paņemt. Tātad vari zvanīt uz ētera tālruņa numuru 67 969 131, var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272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 Jā, ir desmit pāri deviņiem 6. Eh, decembrī un šodien tad eh, varam ieklausīties pavesta eh, vēstījumā. Pavests pirms došanās uz, pirms došanās uz Kipru un Grieķiju, tad bija uzrunājis šīs mm, šo valstu iedzīvotājus tādā video vēstījumā, Eh, kur viņš eh, saka, ka viņš dodās uz šīm zemēm kā svētceļnieks. Es eh, gatavojos doties kā svētceļnieks uz jūsu brīnišķīgajām vēstures, kultūras un evaņģēlijas sveitītajām zemēm. Es dodos ar prieku tieši evaņģēlija vārdā pirmo izcilo misionāru īpaši apustuļa Pāvila un Barnabas pēdās, sacīja pāvests Francisks, un viņš saka, ka šī vizīte viņam uh, palīdz atgriezties pie aizsākumiem. Un mēs zinām, ka baz, pāvestam ir ļoti svarīga eh, šī atgriešanās pie saknēm. Viņš saka, ka eh, baznīcai tas ir svarīgi, lai atkal atrastu evaņģēlija eh, prieku. Un viņš saka, tad Kiprā viņš varēs atgriezties un Grieķijā pie brālības avotiem, Eiropas senajiem avotiem un cilvēcības avotiem. Uh, Pāvis eh, šajā vēstījumā tad sacīja, ka pirmkārt viņš eh, eh, vērsīsies, atgriezīsies pie brālības avotiem, norādot, ka tie ir ļoti vērtīgi, ka ir tikko iesācies sinodālais process un šīs salas, piedodiet, šīs valstis tad rāda tāda brālīguma piemēru, jo viņš pavas tiekās gan ar uh, Eh, citu konfesiju pārstāvjiem. Eh, Kiprā 78% eh, ir grieķu pareisticīgie, 18% ir musulmaņi un tikai 4% veido latīņu un maronītu kristieši. Ja, tad, tad um, Tomēr šīs eh, visas reliģijas un konfesijas pastāv eh, līdzās, tāpat tās arī eh, Kipra kalpo kā tāds brālības piemērs, tāpēc, ka Kiprā ir procentuāli no visām Eiropas valstīm visvairāk uzņemti bēgļi. Tātad šī valsts nav baidījusies uzņemt šos, nu, uh, grūtībās nonākušos eh, cilvēkus, un eh, tajā tad ir eh, vislielākais, vislielākais, vislielākā tā bēgļu koncentrācija. Ja, tātad pirmkārt brālības avoti, otrkārt Eiropas senie avoti, pāvis saka, Kiprē ir svētās zemes atvese kontinentā, savukārt Grieķija ir lielās civilizācijas um, piedodiet, Grieķija ir klasiskās kultūras stēvija. Un uh, abas šīs valstis ir saistītas ar vidusjūru, uh, pateicoties kurai tad izplatījies evaņģēlijs un attīstījās lielās civilizācijas. Pāvests uh, vidusjūru sauc par mūsu jūru, Mare Nostrum, kur uh, savieno daudzās uh, zemes Eiropā uh, un uh, Tad tā arī aicina mūs kuģot kopā, nešķelties, neiet katram uz savu pusi, īpaši šajā laikā, kad notiek cīņa ar pandēmiju un ir ļoti jūtamas klimata pārmaiņas. Tāpat arī tad vidusjūra ir jūra, kura, kuru izmanto daudzie bēgļi, kuri bēg no kariem un nabadzības. Viņš saka, tās ir mūsu māsas un brāļi, kas eh, šķērso šo jūru un eh, kuri tad eh, meklē labākas, cieņpilnākas dzīves iespējas Eiropā. Viņš saka, ka diemžēl tad daudzi no šiem cilvēkiem zaudē savu dzīvību mūsu jūrā un tāpēc mūsu jūra, vidusjūra ir kļūsi par lielu kapsētu. Tātad <clears throat> pāvests šajās zemēs mūs aicina atgriezties pie brālības savotiem, uh, <clears throat> pie Eiropas senajiem avotiem un visbeidzot un, eh, cilvēcības avotiem. Eh, pāvests eh, Francisks ap, apmeklē šīs vizītes laikā Lesbas salu, kas ir interesanta sala, kurā, uz kuru pāvests devās pašā pirmajā vizītē. Uh, Tā ir sala, pie kuras, tad, kad pāvests uzsāk savu pontifikātu, bija noslīcis kuģis ar lielu skaitu migrantu, un pāvests tad uzreiz nolēma doties uz šo salu vizītē. Un ja, es, ja tās leģendas ir patiesas, tad, tad kad Pāvis Francisks izteica šo vēlmi apmeklēt šo salu, tad viņam sacīja, ka nu, tā uzreiz tur nevar doties, jūs esat uh, tomēr tāda amatpersona, tur tā vizīte ir laicīgi jāpiesaka, viņa ir jāsagatavo, tas prasa laiku, atceramies, ka Latvija arī izsludināja pāvesta vizīti martā, un viņš atbrauc pie mums tikai septembrī, tad uh, pāvests esot diezgan tā stingri norādījis uz to, uh, ka šī vizīte ir jānorganizē pēc iespējas drīzāk um, ar to, ka viņš <laughs> esot pats nopircis biļeti sev uz uh, šo salu. Šaka, ja pat uh, neviens cits nedosies, es tur došos. Un uh, tādā veidā norādot to, ka nu, viņš uh, jā, ļoti uzstājīgi uh, vēlās uh, būt tuvu uh, šiem cilvēkiem, kas eh, ir eh, zaudējuši savas dzīvības un kuri riskē ar savām dzīvībām, lai ehm, kuģotu pāri, ehm, pāri šai eh, jūrei, ehm, meklējot labāku, drošāku vidi, cilvēcīgāku vidi sev un savām ģimenēm. Jā, viņš pavests sacīja, tad, ka viņš ieradīsies šajās zemēs ar pārliecību, ka kopīgās dzīves avoti atkal kļūs mutoļojoši tikai brālībā un integrācijā cita ceļa nav. Un, jā, tad, tad šis brālīguma aspekts ir tas, ko pavests vairāk kārt arī uzsver savā ceļojumā Kiprā. Viņš vispirms tikās ar uh, ar eh, Kipras eh, varas iestādēm un, eh, un um, prezidentu, um, diplomātiskajiem pārstāvjiem, kultūras cilvēkiem. Pēc tam arī tad viņš devās uz Maronītu katedrāli, kur tikās ar priesteriem, reliģisko ordiņu locekļiem, diakoniem, katehētiem, asociāciju un uh, dažādu kustību pārstāvjiem, un šīs tikšanās laikā tad pavas arī visai Eiropai atgādināja, ka lai Eiropa varētu iet tādas cilvēci, cilvēka cienīgi, cilvēka cieņai, teiksim, atbilstošu ceļu, šī nākotne būtu tāda cilvēcīga, tad visa Eiropa ir jādarbojas kopā un jāpārvar visas šķelšanās. Eh, pāvests eh, saka, ka viņš eh, raugās uz apustuli Barnabu, kurš ilgu laiku bija tad apustuļa Pāvila pavadonis un viens no pirmajiem, pirmās kopienas kristiešiem, un tad atsaucoties uz šī izcilā svētā parauga pāvests saka, es nāku ar tādu pašu vēlmi, ka apustulis redzēja, eh, die, kā Dieva žēlastība darbojas un priecājas par to un mudināja visus uzticīgi turēties pie kunga. <clears throat> un, eh, manuprāt, tas arī ir tāds uh, labs uh, veids, kā uh, iet cauri dzīvē ir ikdienā, ka mēs raugāmies, kā darbojas Dieva žēlastība mūsu dzīvē, citu cilvēku dzīvē, un tad uh, aicinātu turēties uh, pie kunga. Um, Pāvis saka, es uh, nāku ar tādu pašu vēlmi, ar vēlmi redzēt, ka Dieva žēlastība darbojas jūsu baznīcā un jūsu zemē, kopā ar jums priecāties par kunga brīnumdarbiem un mudināt jūs vienmēr būt neatlaidīgiem, nepagurt un nekad neļauties uh, mazdūšībai. Pāvests tad arī uh, norādīja uz šo uh, baznīcas dažādību Kiprā, jā, katoļu baznīca nav liela, bet tās bagātība ir liela. Tur ir tātad gan šie maronītu rita pārstāvi, gan latīņu rita pārstāvi, tāpat arī šo baznīcu veido dažādi, nu, dažādu nāciju cilvēki. Ja, viņš saka, migrācijas rezultātā Eh, latīņu Rita baznīca papildinās ar jauniem locekļiem un ir kļuvusi par īstu eh, dažādu etnisko grupu un kultūras satikšanās vietu. Baznīca ir katoliska, tas ir universāla atvērta telpa, kurā visi tiek pieņemti un kur visus aizsniedz Dieva žālsirdība un viņa aicinājums mīlēt. Katoliskajā baznīcā nav un nedrīkst būt mūri. Baznīca ir kopīgās mājas vieta, kur tiek veidotas attiecības kur tās locekļi sadzīvo, neraugoties uz atšķirībām. Manuprāt, tas arī ir tāds vērtīgs vēstījums mums visiem, atcerēties, kas ir baznīca. Mēs arī šeit Radio Marija ēterā ejam šo sinodālo ceļu ar adventa kalendāru, kur mēs ieklausāmies dažādu cilvēku pieredzēs ar baznīcu, gan tādu cilvēku pieredzes, kuri ir iekšā baznīcā, gan tādi, kas ir ārpus baznīcas, kas, uh, jā, nu ne visi ir ārpus baznīcas, tiksim, ir citu konfesiju pārstāvji, uh, mums uh, būs arī cilvēki, kas mūs uzrunās, kuri ir, kuri nav ticīgi, jā, kāda ir viņu pieredze ar baznīcu un kā viņi jūtās baznīcā. Tāpat arī tad mēs varam iepazīt, kas ir eh, baznīca, ko pati baznīca eh, māca par sevi eh, dažādos nu, dokumentos un svētījos rakstos, tad redzam, ka pāvests tas ir tāds vērtīgs atgādinājums. Baznīca ir kopīgās mājas vieta, kur tiek veidotas attiecības, kur tās locekļi sadzīvo neraugoties uz atšķirībām. Katoliskā baznīca ir atvērta telpa, uh, kurā tiek pieņemti visi, kur visus aizsniedz Dieva žēlastība un viņa aicinājums mīlēt. <clears throat> Manuprāt, ļoti, ļoti svarīgs atgādinājums arī mums pašiem, raugoties uz savām draudzēm, lai tās tad arī tiešām ir atvērtas telpas, kurās ir vieta visiem mūsu pilsētu iedzīvotājiem, visdažādu garīgumu pārstāvjiem, kuri, jā, ka mēs redzam baznīca, katoliskā baznīca, cik tā ir bagāta ar dažādiem ritiem, ar dažādām garīguma formām, dažādām tradīcijām, ja, un ka mums visiem tur ir vieta dažādām valodām, dažādām kultūrām, caur kurām tad izpaužās šī mūsu uh, ticība. Un uh, Un mēs arī redzam, ka arī šeit Latvijā jā, arvien vairāk ienāk jā, cilvēki no citām zemēm, piemēram, Rīgā, arvien vairāk un vairāk var redzēt, ir, piemēram, studentus no Indijas, no Pakistānas, kuri arī daudz ir katoļi, un viņi iet uz mūsu draudzēm, vietnamieši, jā, tad arī mūsu vide kļūst tāda multikulturālāka, un ne tikai tad šīs varbūt tādas ārējās redzamās kultūras atšķirības, bet arī mūsu pašu starpā, tad, lai vienmēr ir tā atziņa, ka mēs uh, veidojam uh, vienu un to pašu baznīcu un katrs pienesam tajā kaut ko īpašu un uh, mēs ne ar ko varbūt neesam tādi uh, svarīgāki, labāki par citiem, kaž viņi tad atkal pienes kaut ko citu, ko nepienesam mēs. Uh, Tālūk, tad pavas Francisks norādot uz apustuli Barnabu, norāda uz tādām divām īpašībām, ko vajadzētu pārņemt baznīcai. Viņš saka, Barnaba bija pacietīgs, viņš ar lielu pacietību uh, attiecās uh, uz jaunajiem kristiešiem, kuri bija entuziasma pilni, bet kuru ticība vēl bija vāja, un pāvests saka, viņš tad nenospieda viņu ticību ar pārāk stingrām un nelokāmām prasībām, kas attiecas uz priekšrakstu ievērošanu. Viņš tos ņem pie rokas, pavada, uztur ar viņiem dialogu, un dialogs arī ir tāds ļoti svarīgs vārds, ko pāvests ir atkārtojis vairāk kārt šīs vizītes laikā, uh, Un eh, tad raugoties uz svēto Barnabu, pāvis saka, mums ir vajadzīga pacietīga baznīca, tāda baznīca, kas neļauj pārmaiņām sevi satraukt, bet kas pieņem jauno un izšķir situācijas evaņģēlie gaismā, pieņemot brāļus un māsas, kas ierodas no citiem pasaules krastiem, jūs uz šīs salas veicat vērtīgu darbu. Jūs tāpat kā Barnaba esat aicināti izkopt pacietīgu un uzmanības pilnu skatienu. Un eh, Francisks tad arī sacīja, ka eh, šis ir svarīgs vēstījums baznīcai visā Eiropā, kuru skar ticības krīze, tātad arī pie mums šeit Latvijā. Eh, Pāvests saka, mums nav jābūt impulsīviem un agresīviem, nostaļģiskiem vai jāžēlojas, bet ir jāiet uz priekšu, saskatot laika un arī krīzes zīmes. Jāsāk no jauna pacietīgi sludināt evaņģēliju, īpaši jaunajām paudzēm – Tad, tad mēs redzam to, ka mēs nevis tur pārdzīvojam, ka Eiropas, baznīca Eiropā piedzīvo krīzi, ka mēs tur nostalģiski skatāmies, lūk, kā kādreiz agrāk bija tur pilnas baznīcas vai kapu svētki, kurus svinējām trīs dienas un tā tālāk, bet tad tā pacietīgi pieņemt šo realitāti, kāda tā ir, un raudzīties, ko mēs varam darīt, uh, lai uh, no jauna sāktu sludināt evaņģēliju. Ja, un tad uh, redzētu to, ka jā, ir mainījušies laiki, ir mainījušās paudzes, ir mainījušā, mainījusies situācija valstī un baznīcā, bet uh, mēs tajā visā varam joprojām sludināt evaņģēliju, jo Jēzus tajā visā ir klātesošs. Un uh, mums kristiešiem tas ir ļoti svarīgi. Ja, ka mēs eh, nepadodamies tādai grūtsirdībai, mēs vienmēr redzam iespējas, vai redzam iespējas pasludināt eh, Dieva vārdu. Un tad tāda otrā lieta, uz ko eh, pāvests norādīja, ir kāds Barnabas dzīves aspekts, ir brālīga draudzība ar svēto pāvilu. Mēs gan no apustuļu darbiem zinām, ka viņu ceļi šķīrās, bet pāvests saka, viņu viedokļi atšķīrās – taču viņu ceļi vienā brīdī šķīrās ne jau personīgu iemeslu dēļ, bet misijas labā. Un tādai ir jābūt brālībai baznīcā, piebilda Francisks. Mēs varam diskutēt, pateikt viens otram, ko domājam, bet to jādara nevis, lai karotu, bet lai ļautu darboties svētiem garam, kurš ir mīlestības un vienotības gars. Tad mums ir vajadzīga brālīga eh, baznīca, un mums ir vajadzīga pacietīga baznīca, Eh, tāds eh, tad ir tas vēstījums eh, no pāvesta visai Eiropai. Mēs tagad varētu tad noklausīties kādu adventa dziesmu, klusa tava atnākšana Agneses Zardiņas izpildījumā, un pēc tam tad turpināsim ar šīs dienas sarunu, un ceru arī klausītājus tavu iesaistīšanos, varbūt uh, ka tu pirmo reizi dzirdi par šo pāvesta vizīti Kiprā, bet eh, ja gadījumā ir kāda doma, kāda ideja, kas tevi uzrunā, vai tieši otrādi varbūt uh, rada kādu pretestību, ko ir sacījis pāvests, tad vari droši iesaistīties. Zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272. klusā, tik pazemīgi klusā, tava atnākšana, Kristus. klusā, tik klusā, tava piedzimšanā. katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Atgriežamies ēterā, ir 9.33 minūtes. Šodien tad ieklausāmies vēstījumā, ko pavests Francisks ir sacījis ne tikai Kipras uh, iedzīvotājiem, kurus viņš apmeklēja ceturtdien un piekdien, bet uh, kuru viņš arī saka visai Eiropai, Pirmkārt jau pāvests eh, saka, viņš šajā svētceļojumā dodās, lai atgrieztos pie avotiem, pie brālības avotiem, pie Eiropas senajiem avotiem, pie cilvēcības avotiem, pie evaņģēlija avotiem, tad eh, tas ir tas, kas eh, mums vienmēr dod prieku. Arī, arī šeit Latvijā atceramies, ka pāvests runāja par mūsu uh, kultūras savotiem un arī par šo paudžu sastapšanos, ka tā arī ir tā, kas mums ļauj atgriezties pie mūsu saknēm un vienmēr raudzīties tad arī ar cerību nākotnē. Un tad uh, Eiropas nākotne ir lielā mērā atkarīga no tā, vai tā būs gatava darboties kopā un uh, pārvarēt uh, dažādas šķelšanās. Ja, tad uh, Pāvests arī aicina um, baznīcu Kiprā un visā Eiropā būt pacietīgai un būt par drā, brālīgas draudzības uh, piemēru. Tātad baznīca ir katoliska, tā ir atvērta telpa uh, visiem, uh, visiem ir tiesības saņemt dieva mīlestību, saņemt šo vēsti, šēlastību baznīcā, baznīcas ietvaros, un tad mūsu dažādības, kultūras atšķirības, eh, valoda atšķirības, nezinu, dažādie garīgumi, riti, tas viss parāda baznīcas katoliskumu, ka tā ir viena, jā, bet tā ietver sevi šo plašo dažādību, jā, ka tā ir kā tāda puzle, eh, kas sastāv no daudziem gabaliņiem, kur katram ir kaut kas vērtīgs, ko pienest. Um, Jā, tad, uh, kā jūs arī minēja, pavests diezgan daudz uzsver arī dialoga uh, nozīme arī uzrunājot uh, autoritātes pavests norādīja to, ka Kipra ir maza sala ar lielu vēsturi un tā vienmēr ir um, bijusi atvērta cilvēkiem, tā nekad nav bijusi noslēgta, izolēta, jā, tad viņš runā par eh, to, ka tā ir kā īsta eh, pērle, kurai piemīt liela eh, vērtība vidusjūras sirdī. Un viņš saka, es domāju arī par daudziem migrantiem, kas šeit veido visaugstāko procentuālo sastāvu starp Eiropas Savienības zemēm. Ah, un tāpēc ir, viņš arī atsaucās uz to, ka ir šobrīd šī pandēmijas krīze un pāvis saka, mums ir ne tikai jāatjauno, teiksim, tā situācija, kāda bija, viņš saka, ka šai atkopšanās periodā steidzamākais uzdevums nebūs atjaunot zaudēto, lai garantētu stabilu un ilgspējīgu attīstību, bet gan sabiedrības atvesaļošana, īpaši ar izlēmīgu cīņu pret korupciju un pret tām brūcēm, kas skar personas cieņu, piemēram, cilvēku tirdzniecību. Taču šo miera ceļu, kas atveseļo konfliktus un atjauno brālīgumu, iezīmē viens vārds dialogs. Mums ir jāpalīdz ieticēt dialoga pacietīgiem un pazemīgiem spēkam, smeļoties no kalna svētībām. Ja, dialogs kā tāds uh, miera līdzeklis. Pāvis saka, tas ir tas vienīgais veids, kā mēs uh, varam iet uh, miera ceļu. Dialogs uzreiz nenozīmē nu, tādu kaut kādu samierināšanos, uh, um, nu, mīļā miera labad, ja mēs te tagad, uh, mums ir viena alga uh, par tām atšķirībām vai uzskatu viedokļu dažādībai, bet dialogs tad nozīmē tajā, ka mēs viens otrā klausāmies un tad uh, raugāmies, kas otram ir tas vērtīgais, tas uh, labais pienesums, ko mēs no viņa uh, varam ehm, mācīties. Mēs arī uh, Atceramies, ka mēs pagājušajā sezonā lasījām pāvesta Franciska encikliku Visi brāļi, tad dialogam tika veltīta vesela nodaļa. Arī šeit rādījām arī ēterā mums laulāto kustība, laulāto tikšanās atgādina par dialoga nozīmi. Ja, ka dialogā ir svarīgāk klausīties, nevis runāt, censties saprast, nevis vērtēt – ja, un pāri visam, pāri visam piedot. Ja, un tad gan politiskā, gan uh, arī reliģiskā līmenī šis dialogs ir ārkārtīgi svarīgs, uh, lai veicinātu mieru. Uh, mēs, uh, pāvests saka, ka šī miera veicināšana bieži vien nav atkarīga no lieliem personāžiem, bet gan no mazāko ļaužu ikdienas neatlaidības. Uh, Un te atkal pāvests uzrunā visu Eiropu, sakot, Eiropas kontinentam ir nepieciešama izlīkšana un vienotība, ir nepieciešama drosme un spēja iet kopā uz priekšu, jo nevis baiļu mūri vai nacionalistisku interešu vadīti eh, veto būs tie, kas palīdzēs progresam, tāpat tikai ekonomiskā atjaunotne vien nevarēs garantēt drošību un stabilitāti. Ja, tātad visam Eiropas kontinentam eh, pāvests aicina uh, pārdomāt izlīkšanu, vienotību, drosmi un spēju iet kopā uz priekšu, ja nevis celt, celt mūrus, kaut kā vienam otru izslēgt, baidīties vienam no otru, bet raudzīties, kā mēs kopīgiem spēkiem varam padarīt labāku to pasauli, kurā mēs visi dzīvojam. Bija Pavestam Franciskam arī tikšanās ar eh, pareisticīgo eh, kopienas eh, pārstāvjiem, kuri Kiprā grieķu pareisticīgie veido 78%, tātad vairāk kā divas trešdaļas iedzīvotāji ir pareisticīgie, un pavests tikās ar arhibīskapu Hrizostom II, kurš vada tad pareisticīgo baznīcu Kiprā, un eh, viņš eh, ten arī eh, ir ierakstījis šī, ehm, tajā viesu grāmatā tādus vārdus Es svēceļnieks Kiprā, kas ir vēstures un ticības pērle, lūdzu no Dieva pazemību un drosmi iet kopā uz pilnīgu vienotību un sekojot apustuļu, piemēram, nest pasaulē miera un brālības vēsti un sniegt tai cerības liecību. Uh, manuprāt, te arī parādās tas e, kopsavilkums pāvesta Franciska vēstī. Jā, tātad ar, ar pazemību un drosmi meklēt e, šo vienotību un sekot apustuļu, piemēram, nesot pasaulē miera un brālības vēsti un sniegt cerības liecību. Ja miers, brālīgums, cerība, pilnīga vienotība, kas ir iespējama ejot drosmīgi šo ceļu un pazemīgi. Manuprāt, tas ir eh, tāds labs eh, kopsvilkums, ko mēs varam arī, arī paturēt eh, prātā paši savā ikdienā. Mēs arī piedzīvojam dažādus konfliktus, nesaskaņas ar kolēģiem, ar draugiem, ģimenes locekļiem, varbūt arī mūs kaitina situācija sabiedrībā, mūs kaitina uh, Eh, viena vai otra cilvēku grupa, tad eh, arī starp citu daudzi psihologi norāda uz to, ka tevi visticamāk kaitina kādā cilvēkā vai cilvēku grupā lietas, ar kurām tu pats netiec galā. Tā tāda sena atziņa, sena patiesība. Bet eh, tas, ko um, mēs tad varam mācīties, ja, un lūk Dievam šo pacietības un drosmes žēlastību – un tad uh, tiekties uz to dialogu, tiekties uz vienotību, uh, tiekties uz, uh, uh, jā, tad nest šo mieru un brālības uh, paraugu, uh, kur baznīca tad ir aicināta būt pirmā, uh, šajā nesot šo piemēru un sniegt cerības liecību. Uh, tas, uh, man liekas, tas vārds cerība arī ir ļoti, ļoti svarīgs, ka kristieši uh, apzinoties to, ka Dievs ir kopā ar mums, un ja mēs esam sastapuši viņu, un arī tagad adventa laikā mēs īpaši esam aicināti pārdomāt šo savu sastapšanos ar Kristu, ne tikai kaut kad nākotnē, kad viņš nāks, bet arī šodien šeit un tagad tajā vidē, kur mēs esam, tad mēs nevaram būt bezcerīgi, mēs nevaram būt noskumuši, jo, jo mēs esam sastapuši Dievu, Dievu, kurš ir ar mums, Jā, protams, mēs arī lasām evaņģēlijā, ka Jēzus arī saka, tie, kas būvē savu namu šīs klints, arī pār viņiem nāk vētras, protams, un negaisi, un lieti, un pandēmijas, un vispārējais, bet šis stiprais pamats ļauj tai mājai noturēt to dzīvi, saturēt kopā eh, un, un neļaut šiem eh, visiem lietiem un dzīves vētrām mūs izkaisīt, izjaukt, ja? Un tad, eh, ja kristieši zaudē cerību, ja kristieši zaudē dzīves prieku, tad, tad ko darīs pasauli? Un, manuprāt, tas ir eh, tāds arī uh, svarīgs vēstījums, ko pāvis mums dod šajā adventa laikā. Um, pāvests uh, tad uzrunājot pareizticīgos uh, saka, ka es priecājos redzēt, ka esam uz viena ceļa, tiecoties pēc aizvien lielākas brālības un pilnīgākas vienotības. Ja, jo Eh, viss eh, mūsu pamatā. Viņš arī saka, Pāvils šķērsoja Kipru un lai dotos uz Romu. Viņš saka, tātad mūsu pamatā ir viena un tā pati apustuliskā dedzība, mūsu vieno viens ceļš, tas ir evaņģēlija ceļš. Ja, tātad eh, Pāvils sacaucās šīm kopīgajām saknēm, kā apustulis Pāvils, kurš sludināja Kiprā, viņš arī sludināja Romā. Lūk, mums ir vienas un tās pašas saknes. Uh, Un tas arī ir aicinājums mums tad raudzīties uz pareizcīgajiem luterāņiem, baptistiem, adventistiem, nezinu, kādas vēl konfesijas ir vasaras svētkiem šeit Latvijā un meklēt šos kopīgos pamatus un iet šo evaņģēlija ceļu ar apustulisku dedzību. Un es domāju, ka te arī katrs mēs varam izdarīt tādu sirdsapziņas izmeklēšanu par to, vai mūs piepilda apustuliska dedzība, vai mēs esam sastapuši Kristu un vēlamies ar viņu dalīties ar tiem, kas viņu vēl um, nepazīst. Un, uh, vai mēs, uh, vai, jo mēs tad, kad kaut ko pie, priecīgu piedzīvojam, mēs esam gatavi par to taču uzreiz stāstīt visiem, vai ne? Uh, cik labu filmu mēs redzējām, vai kādu labu grāmatu izlasījām, vai cik interesanta spēle mums bija. Un, uh, ja mēs esam sastapuši Kristu, tam arī vajadzētu būt tādam priecīgam notikumam, kas piepilda mūsu sirdi un ar kuru mēs tad esam gatavi dalīties un par to tad vairāk varam runāt ar Olgu eh, viņas raidījumā, jā, kā eh, par šo mūsu sūtību. Mēs visi esam aicināti būt par misionāriem. Jā, pāvis saka, tad Barnaba – šodien šis apustulis, kas ir bijis uh, Kiprā, eh, viņš saka, viņš mums ir uh, paraugs abām kristiešu kopienām. Viņš pārdeva tīrumu, lai atdotu naudu apustuļiem. Tas mums kalpo kā iedrošinājums atbrīvoties pat no tā, kas ir vērtīgs uz zemes, lai nodrošinātu vienotības pilnību. Nevajag baidīties atvērties un spērt drosmīgus soļus, nevajag ļauties domstarpībām. Mums jāpanāk, lai tradīcija ar lielo t burtu – Eh, prevelē pār tradīcijām ar mazo tu, un lai tiek atstāts aiz muguras viss, kas var apdraudēt pilnīgo vienotību un tuvāk mīlestības primātu. Tiešām izvērtēt to, kas ir svarīgs un būtisks mūsu ticībā, un šī tradīcija ar lielo tē burtu, kas, protams, ir tas dzīvais Dieva vārds, kas mājo baznīcā, lai mēs vienmēr esam uzticīgi tam un esam gatavi arī tad atklāt to, ka šīs pārējās tradīcijas, uh, Eh, nu, tās nāk un iet un tās mainās. Nezinu tur kādas litānijas skaitīt pirms vai pēc mises vai kaut kādas citas lietas, ja, par kurām mēs sakam, bet tā taču nekad nav bijis. Jautājums, bet vai tā vienmēr ir jābūt? Ja, tas kaut kādā noteiktā laikā, protams, ir bijis svarīgi un tas ir palīdzējis mums veidot un stiprināt mūsu ticību, bet tagad mēs ejam tālāk un ja ir šīs kaut kādas tradīcijas, kas mūs šķeļ, kas mūs sanaido, nu, tad varbūt tās nav īstas tādas iedvesmotas uh, tradīcijas, un te mums arī pietiek pastīties jau vienas konfesijas ietveros, nevajag raudzīties uz attiecībām ar citām konfesijām, jo vienas draudzes ietveros reizēm cilvēki var būt sašķelti starp lūkšanu grupām, starp, uh, nezinu, kaut kādu garīgumu piekritējiem un tā tālāk. Uh, Ja, bet tā tad aicinājums, un pavas saka, šī tuvošanās starp abām baznīcām, tātad starp katoļu un pareicīgo baznīcu ir īpaša, ir paša svētā gara vēlme. Ja mēs atstāsim pie malas abstraktās teorijas un strādāsim plecu pie pleca, piemēram, tuvāk mīlestības, izglītības, cilvēka cieņas, sveicināšanas laukā, mēs saskatīsim otra brāli un vienotība nobriedīs pati no sevis Dievam par godu. Ja, tātad tuvāk mīlestība, izglītība, cilvēka cieņa ir eh, tās eh, lietas, kas mums palīdz otrā saskatīt brāli, nevis apdraudējumu. Un eh, tas, manuprāt, arī ir tāds svarīgs atgādinājums, ka citi cilvēki mums līdzās nav apdraudējums, bet gan ir, mēs esam brāļi. Pāvests to sacierīs savā uh, uh, Eh, tiekoties ar bēgļiem, viņš eh, tikās ar bēgļiem eh, Kipras salā, un tad viņš arī sacīja to, ka mēs esam brāļi, draugi, ticīgie, tuvākie cits citam. Mēs neesam kaut kāds cipars vai indivīds, kas ir ieviests kaut kādā sarakstā, ja, bet ka mēs visi esam brāļi, draugi, ticīgie, tuvākie cits citam. Un tad arī neļauties naidam naidam, kas mūs eh, šķeļ, kas mūs sanaido, tā ir kā inde, saka pāvis Francisks. Un es domāju, arī šeit Latvijā mēs baidāmies no eh, svešā, mēs baidāmies no citādā, eh, kādreiz mūs ļoti biedēja krievi, ja, tagad mūs biedē bēgļi, mūs biedē mm, iebraucēji, tad mūs biedē situācija, kāda šobrīd ir, mūs biedē uh, vakcinētie vai nevakcinētie, mm, tad eh, varbūt ir eh, pirms mēs identificējam cilvēkus ar eh, kaut kādiem šiem tituliem, kas patiesībā neveido cilvēku identitāti, varbūt tad pirmais solis, ko mēs varētu darīt, būtu redzēt viņos brāļus un māsas mm, tuvākos sev, līdzīgi kā tajā stāstā par uh, par žēlsirdīgo samārieti. Ja? Absolūts svešinieks, kuram jūdī pat pieskarties negrib, beigās izrādās ir vistuvākais. Un var gadīties, ka arī mums kāds eh, bēglis vai kāds eh, vakcinētais vai nevakcinētais vai, eh, vai kāds, nezinu, homoseksuālais vai vēl kāds ir izrādās vistuvākais, kurš, kurš mums ir un kurš mums ir Dieva sūtīts. Tālūk, ar to tad es arī noslēgšu šo pārskatu. Rītā varēsim pārdomāt tad pāvesta vēstī e, Grieķijā, e, ko viņš ir sacījis šajā zemē. Um, kāds no jums arī raksta par to, ka ir vairākas dienas presē diskutēts par Pētera baznīcu un raksta, ka pat Vatikāns ir iesaistījies. Nu, man ir grūti komentēt šo situāciju, jo par šo Pētera baznīcu jau sen runā, vai to vajadzētu atdot kādai ticīgo kopienai. Pamatā runa bija par luterāņu baznīcu Latvijā vai par luterāņu baznīcu ārpus Latvijas, kur arī daudzi pārstāvji ir atgriezušies šeit atpakaļ. Ir cilvēki, kas uzskata, ka katoļiem vajadzētu arī spērt kāju šajās sarunās, jo tā taču kādreiz tika celta kā katoļu baznīca – jāsaka, ka Pētera baznīca bija pirmā vieta uzreiz aiz Vitenbergas, kur tika diskutēts par Lutera tēzēm. Tā kā tas ir tāds, nu, luterānisma, protestantisma šūpulis šeit Rīgā. Mēs zinām to, ka vēsturiski Rīga bija, jā, uzreiz nākamā vieta aiz, aiz Vitenbergas, kas aizsāka šo diskusiju – vai katoļiem vajag vēl vienu baznīcu? Es stipri šaubos. Pirmkārt, sāksim ar to, ka vēsturiski arī Pētera baznīca tika celta, uh, nu, kā tāds, uh, jā, uh, nu, pilsētas iedzīvotāju uh, protests varbūt, ka tā, lūk, pati pilsēta var parūpēties sev par dievnam un tā var uzcelt lielāku dievnamu nekā, nekā baznīca – tad tā vienmēr ir zināmā mērā bijusi pilsētas īpašums un uh, pilsētas tāds, uh, nu, arī labklājības apliecinājums. Un otrkārt, vai tiešām katoļiem ir vajadzīga vēl viena baznīca vecerīgā, ja mēs nevaram piepildīt nedz katedrāli, nedz Magdalēnas baznīcu, nedz sāpju diamātas baznīcu, nevaram piepildīt Franciska baznīcu, kas arī nav nemaz tik tālu. Un vai mums vajag milzīgu katedrāli, stipri šaubos. Um, ja mēs nevaram viņu piepilnīt ar cilvēkiem, tad kāpēc mums ir vajadzīga vēl viena baznīca? Vispārīgā es uzskatu, ka mums vairs baznīcas nav vajadzīgas, um, jo mums nav tik daudz to cilvēku, un mēs neveicam tik labu evaņģelizācijas darbu, lai aicinātu cilvēku uz baznīcā. Ja es redzētu to, ka draudzes aktīvi uh, nu, pulcina cilvēkus un, un, un aicina cilvēkus veids evaņģelizācijas darbu, um, ir, ir, ir tiešām dinamiskas augošas kopienas, tad, tad es piekristu, bet uh, redzot to, ka nu, mūsu draudžu dzīve lielākoties sastāv no uh, dievkalpojuma apmeklējumiem un uh, kaut kādu sakramentu dalīšanas, tad uh, es uh, teiktu, ka uh, pagaidām katoļiem vajadzētu stāvēt ārā no šīs, eh, šīs diskusijas. Jo galu galā arī eh, viens no rakstiem, ko es lasīju, ir saistīts ar to, ka šai baznīcai plāno piešķirt lielu ziedojumu, eh, bet mēs arī zinām to, ka viens ir, protams, kopiena, kas pulcējās baznīcām, bet otra lieta ir arī šī dievnam uzturēšana, uh, Un tik lielas sēkas uzturēšana mēs redzam, ka mēs paši ar savu katedrāli nevaram tikt galā un mēs eh, lūdzam eh, palīdzību pašvaldībai, lūdzam eh, palīdzību dažādiem projektiem ārpus Latvijas, tad stipri šaubos, ka mēs varam arī finansiāli uzturēt vēl kādu baznīcu. Bet es domāju, ka pāri visam mums ir jāskatās tiešām šis cilvēku resursu aspekts. Un mūsu draudzes, tiemžēl, žēl, nav tik lielas. Protams, ka Rīgā ir tik daudz iedzīvotāju, ka visiem nebūtu vietas eh, nec eh, manis minētajās baznīcās, nec jaunās baznīcās. Bet, diemžēl, nu mums neiet ar to evaņģelizāciju tik labi. Bet tad, kad mēs būsim piepildījuši savus dievnamus, mums būs eh, aktīvas, dinamiskas draudzes, kuras kop, tiekās ne tikai uz dievkalpojumiem, kuras tiekās uz eh, kopīgām lūkšanām, uz eh, eh, karitatīvo darbu, uz savstarpēju tādu atbalstu, kur ir dinamiska kalpošana vecajiem cilvēkiem, ģimenēm, jauniešiem, bērniem, tad es domāju, ka mēs varēsim ķerties pie jautājuma par to, vai katoļiem ir vajadzīgs vēl kāds dievnams. Bet tas ir mans personiskais viedoklis, kuram uh, kuru, protams, mēs varam apspriest, bet varbūt kādā citā reizē, jo šodien tad mums ir jānoslēdz šo katehēzi. Paldies eh, vismaz šim cilvēkam vienam, kurš iesaistījās sarunā. Eh, paldies pāvestam Franciskam par eh, tādiem iedvesmojošiem vārdiem visai Eiropai, uh,